Orubara esura ya 19. Ejwirenya na erikutukura. Omkama akagambira Musa na Aroni ati Eiteka eryo ndikuragira ligende liti ogambire abaisiraeli bakuletere enyana biogo yenkira iziba etaina kamogo enzira katalizi Eteka komwaga nkomo mubikya ogiye eriyazali omukwani bagiye omurusisira bagibage agemerereere aise yobwamba bwayo ekyara abushayimulire ekishasi keyema dumterano emirundi mushanju inyanegyo yenkiraizi baba gyoke agemerereere oruhu rwayo enyama yayo obwamba bwayo n'obusha bwayo byona ebyo byokibwe omkuwani akwate akati komwerezi nakaisopo nakendo akali kutukura abinage omumuliro oguli kuokya enyana egyo yeni kiraiziba hanyuma omkuwani ogwo ayoge emyendo ye ashube yakwate amaizi ayoge ao abe niro araija kutaa omurusisira kyonka araikara ali muhagale kutobeza eizoba alikonkya enyane egyo yenkraiziba akwate amaizi ayoge emiendo ye mara ayoge kyonka naikara ali muhagale kutobeza eizoba omuntu atahagaire abeniwe akumakuma ejwi eryo lyenyana yenkraiziba aliteke enja yorushisira alikwera libikwe a rwaba Isiraeli libe lyokusiya omumaizi arwe michochozo yokuwaisirira omuntu akozire obufu omukuma kumiwe ijweryo lyenyana yenkiraiziba afule ebidwarobye kandi yaikale alimwagale kuika bayigoro ebiro byona ekikiribakiragiro aba Isiraeli na mufuruki abafurukiremo okukwata amutumbi omuntu alikora amufu aiba muwagale ebiro mushanju akiruki tuna akiwa mushanju akwata maize ya yoge marao aliera nawe kaliba atogire akiruki akashatu mushanju taliera wena wena alikora amafu mara akabura kwoga wena wena alikora amufu mara akabura kwoga ogwo aliyagaza ekikaro kyomkama omuntu ogwo bamutwe omuli Isiraeli alikara alimuhagale harokuta shaimulirwa maize gamuwasirira obuwagalebwe buli muikarao ko muntu aligwa omuyema aiteka elyokonderwa nirieri kaishe muntu alita omuyema elyo elyo mufu yagwamu na buli muntu alishangwa alirimu aliyagara ebiro mushanju na buli kikwato ekirishangwa kitafundikire kiriyagara aliba ali aeru akakwata amuntu obo baishire anga amtumbi gona gona anga aigufa lyomufu anga anyanga aliba muwagale ebiro mushanju kugya kuwasirira abaagaire bakwate ejwi de kitambo ekyokibwe ekenyatano ya mafu balite omunyungu bongeremu amaizi agatawa amugera omuntu ataagaire akwate isopo agibike omumaizi agashemulire eyema nebyo mu byona nababaire balimu nayakwete eigufa anga amuntu obo bashire anga amufwe na wena anga anyanga omuntu atagaire abeniwe ashayimulira omuwagale amaizi akiro kyakashatu nakyamushanju abeniko amuwashirira atyo nakiro kyamushanju kiasirirwa ayoge emiendo ye akwate amaizi ayoge ao omwizo bali abwegoro arayera omuntu aliyagara akabura kweyashirira bali mutwa omubaisiraeli harukuwagaza eyema elitakatifu lyomukama oro shaimulire maize gamwasirirwa nasigara alimuhagale eitekeri abaisiraeli baliragirwa kulikwata ebiro byona nakishaimulira amaizi go kuwasirira aliragirwa kufura ebijwaro bye kaishe muntu ayakwata amaizi go kwasirira naagara kutobeza ejoba bulikantu akomu agale alikwatao kaliyagara n'omuntu alikukwata akiyagaire naagara kutobeza ejoba